Jaizkibel konpainaren aurtengo lehen entxegoa izan zen larun batean, eta atxebenean berdintasun saria banatu zuten, aurten emakume bertxolaria komendu nahian. Sariaren xedean gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egin eta egiten duten pertsona eta kolektiboak saritzea delarik, iaz Iruñako herriak jaso zuen bestetan gertabutako sexuera soile emandako erantzun tinkoagatik eta lehen edizioan Tolosako uda berri dantza taldea saristatu zuten. Aurtengoan aldiz emakume bertsolariak izan dira, esan bezala kolektibo gisa omendutakoak saria jasotzera urbildutakoen artean lehen ekitaldian saria ontako epaimaikide ere izandako dako maialen lujanbio topatu genuen. Haren ustetan, saria simbolikoa izanik ere balio handia du. Bai, bueno, aitorpen ba, politia da, za, eta kutxuna esango nuke. Azkenean gainean ikuste gaurko sariak oso biztan agerian jartzen dula biegoera oso antzekoak izan zitezkenak, ze desberdin dauden gaur egun, ez da? Ze garapen desberdina izan duten, eta jakina da, emak, behasotan egia esan emakumeek ba, betidanik egin dutela, baina arazo izan dela plazara ertetea, ez da? Ba, bueno, pixka bat, alardeak ere hori representa dezake, nola baitez, oso bisualki gainea. Egia da, ba, bueno, so munduan lortu dugula ba, bueno, gure kontzientziari lanari esker eta baita gure inguruko jakina gizonezkoen jaherari eta lanari esker oraindik ezagutena egina baina ba izugarrizko ibilbide egin dugu ba azken 25 urte hauetan eta bueno ba mingarria da ez alardearen kasua eta beste hainbat baina alardea ikustea ba bueno aurrera baina hain kostata egiten dula ez da eta bueno ustez pertinentea dela elkarri sari hau edo aipamen hau egitea alardeak eta jaizkiel konpainiako besan da basolari emakumeak edo basolaritzak oroa. Uste eta injustizioi oso oso agerian jartzen dula eta nik uste gutzatu horre badala eta eraberian hemen gaudela inda hori itzultzeko saria ematen digun jaizkibel konpainiari. Saria jaizkibel konpainiak manatzen badu ere, epaimai batek hartzen du autua. Aurten ere, garbine biurrun epailea, niebe saltza, txingudi saskibaloi elkarteko presibenta hoia, Paul Rios bakearen eta giza eskubiden aldeko aktivista, eta Xavier Lapitz kazetariak osatu dute, baita irun eta Hondarribiko alarde parekideak urtero, babesten bituen maialen arte EH Bilduko Eusko legibiltzarreko bozera maleak ere. Eh, sari eta uste garrantzitsua dala está. Eh, ba, besteak beste agerian uzten duelako ze joste lana egin nahi izan den herri honetan e, emakume eta gizonen arteko berdintasunagatik eta batzuk nola apurtu nahi izan duten joste hori. Eta, bueno, ba, ia zirunean e, izan ziren kasu bortxasko eta izugarrien aurrean egin zan lana saritu zen, aurten emakume bertsolarien lana, hau da, emakumeek berdintasunaren bidean egiten den lan hori azpimarratu nahi izaten da, eta uste oso garrantzitsua dela hemen egotea. Beraz horregatik gaude gaur hemen eta egongo gea datorren ostiralean e, alardea egiten denean, ba hemen Jaizkibel konpainiak egiten duen alarde horretan gizon eta emakume asko sekulako borroka egin dutelako urteetan zehar eta borroka hori ba oraindik ere oso beharrezkoa delako e, ulerkaitza den arren behar beharrezkoa delako, ezta? Eta ordun horregatik egongo gera eta ez dago etxiko hainbeste beste urtez borroka baten Ara, Jaizkibel konpainiak kogei urte betetzen bitua urtean eta urtetik urtera jende gazte gehiago sartzen delarik lehengo borrokari jarraitzeko odol berritu bitu konpainiak bere aginteak. Bost urtez, kapitain izan duen izaskun larruzkainek lekukoa eman baitio, oiana etxe barrieta kazetaria, mugimendu feministako kide eta eusko lege biltzarkideari larun batean zuzendu zuen bere lehen entxegua, eta astelen eta aste arte hontan entxegatuko bute berriz ere ondarribiko karriketan. Alardea, ostiraren ospatuko du ondarribiko herriak, eta jaizkibelan izanen da, hogei garren urtez, astapenean hogeita tairu emakume ausart zirenak, boste gora parteide bituen kompainia bilakatu baita. Hortxe gato zen gazte berrie, egingo duten bidea.